Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero, urtero, aur baten ilusio berarekin. Egin zen Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. antxetadik Nafarrora. Eguerdion entzule, hau antxetatik Nafarrora da. Guardion Euskal Irratietako eta Irratiko entzule guzti guztiei zer modu zaudete ostirala ezik, bueno, gaur urriaren lehenengo eguna da, urria estrenatu dugu ordu gutxi gelditzen dira astebururako. Tira, ja, asteburua iritsi arte, bueno, ba, datorren bi orduetan elkar ikusiko dugu eta tira, bueno, ba, baleguntzen joango gara, eh, asteburua iristen den une horren arte ba, eguna, edo hori behintzat saiatuko gara. Ordu honetan, antxetatik nafarroara, e, izango dugu izpide baina gogoratu, eh? E, honen ostean, amar minutuko buletina, e, aktualitate buletina izango duzuela, ba, koldo nagusiarekin batera, eta ondoren berriro ere, e, ordu biak eta amarretan, bueno, ba, erekin batera, bebidasoa eskualdeko kirol itzordu guztien azterketa, zehatz eta mehatza, ba, egingo dugula. Baina momentuz, ordu batak direlarik orain bertan antxetatik nafarra saioan zentratuko gara. Zein gai jorratuko ditugu gaurko egunean, bueno, ba, Nafarroak aro berri bat hasiko du gaur, neurri murritzaileak bertan bera utzita. Nafarroko ubidearen azpiegitura eguzki paneles estali nahi du gobernuak. Langile migrante baten laneriotza salatu zuen, pasaden asteburuan labek. Klima sos, tap ez, margoketa handia, egindu mugituk klimaren aldeko mundu greba egunari hasiera emateko. Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokaan eroritakoak gogoratuz independentziaren alde segiteko deia egindu sortuk. Volkswagen Taigo, eh, auto berriaren ekoizpena abiatu dute landabenen, Europa osorako esklusiban. Europa osorako esklusiban. Pentsio publikoak oinarrizko eskubide gisa blindatzea eskatuko diete pentsionistak Europar batasunari. Eta bukatzeko, kirolak eta kultura ere izango ditutugu izpide hori guztuan kontutan izanik, eman diezaioguna zira gaurko saioari. esan bezala Nafarroak aro berri bat hasiko du gaur neurri murriztaileak bertan bera utzita eh, edukiarekin, ordutegiekin eta talde bilkurekin lotutako mugak kenduko ditu Nafarroako gobernuak. Jaurlaritzak ordea lehen harretako zentroetako neurriak arintzea erabaki du. Normaltasunaren bidean pauso garrantzitsua emango du Nafarroak ostiral honetatik aurrera, gaurtik aurrera. Indarre, indarrik gabe utziko ditu izurria esitzeko asmo edukiarekin, ordutegiarekin eta jende bilkurekin lotuta Nafarroko gobernuak hartuko dituen edo hartuak dituen neurri murritzaile guztiak. Maria Txibite lendakariak atzo egin zuen iragarpena, bueno, ba, ostiraletik aurrera Nafarroan ez da izango murrizketarik hori aipatu zuen, Txibitek azaldu zuen pandemiaren zikloan, aldaketa sakona izan dela eta pandemia aurreko garaietara itzuli dela Nafarroa virusaren zirkulazioa geldituta, neurri murritzailerik gabeko ziklo berri bat, aro berri bat abiatuko du herrialdeak. Bueno, ba, Santos Indurain, osasun kontseilariak erantzi zuen ez, eh? Hala ere, zuhurrak izateko deia egin zuen virusa, ez delako, ba, egun batetik bestera desagertu noski. Neurri murritzaileak jasotzen dituzten foru arauak bertan bera geratuko dira gaur, urriaren batean, nafarroan, baina indarrean jarraituko dute prebentzioarekin lotutako neurriek. Hala nola, maskaren erabilerak. E, Espainiako gobernuak arautzen du maskaren erabilera eta horretan ez da aldaketarik izango. Txibitek azpimarratu duenez, ba barrualdeetan jantzita eramaten segitu beharko da naita ez eta kanpoaldean ere bai baldin eta metro eta erdiko distantzia ezin bada mantendu. Ezkuntzarekin eta kirolikuskezunaekin lotutako neurriak arintzeko erabakia berriz, Espainiako lurralde arteko osasun batzordean adosten denaren araberakoa izango da. Hala ere ikastetxeetan lehen ezkuntzan neurriak arintzeko erabakia hartu du txibiteren gobernuak. Indarrean den protokoloa eguneratuta, bueno ba, aurrerantzean gela osoak ez du berrogei aldirik egin beharko positibo bat agertzen denean, horren ondorioz, proba gingo zaie ikasle guztiei eta positibo ematen duena bakarrik geratuko da etxean. Kirol ikuskezunei buruzko neurriak malgutzea berriz, ba Espainiako osasun sistema lurraldeko arteko kontseiluaren eskutziki du Nafarroak gaurko bileran, ba aztergai izango dute eta txibitek jakinarazi du Nafarroko gobernuak eskatuko duela kirol instalazioetako edukierak alik eta gehien handitzea. Txertoari esker eta herritarren, bueno ba, erantzukizunari esker lortu du Nafarroak fase berri ba berri honetan sartzea gobernuko presidentearen hitzetan egoera berrian bestelako erronka bat e, ba, du aurrean foru erkidegoak. Eh? Osasun sistemaren lehen arreta lehen, agor, goratzea. Alegia, aurrez aurreko arreta euneko irurogita amarrekoa izatea, pandemia aurretik bezala. gaia zaldatuko dugu, baina Nafarroako gobernuen egitezmoarekin jarrituko dugu. Eh? Nafarroako ubidearen azpiegitura eguzki paneles estali nahi baitu gobernuak. Eh? eh? Nafarroako gobernuak ekonomia zirkularreko proiektu bat bultzatu du elektrizitate jasangarria sortzeko. Proiektu honen bidez, Nafarroa kontsumitzen duen energia, ba, energiaren jabe izan liteke. Eta fotovoltaikoaren ekoizpena bikoiztu egingo litzateke, ingurune naturalean eraginik izan gabe itxigabe dago proiektua, baina hori da Nafarroko gobernuaren asmoa existitzen den azpiegitura batean parke fotovoltaiko handi egin nahi dute Nafarroko ubidearen gainean plakak ezarriks. Agoitzetik eh, garraioaren iriraino eta hortik ba, ubidearen e, amaierara arte. Energia subironatasuna nahi du gobernuak Nafarroarentzat. Proiektuaren bideragarritasuna bueno, ba, bideragarritasun teknikoa eta finantzieroa ezagutzeko eta bat egin du eskatu du gobernuak eta ondorioak aztertu ondoren proiektua bultzatzea erabaki erabaki du. Baina hainbat esi gainditu beharko ditu lehenik. Kanala kanasak eh, kudeatzen du eta Nafarroa enpresaren euneko berrogeiaren jabe da. Gehiengoa Espainiako gobernuarena da. Hala, ba urrian trantsizio ekologikorako ministerioari aurkeztuko diote proposamena. Era berean, Nafarroako gobernuak bilera bat egingo du Bruselan Europako batzordearekin. Kanasak, estatuko abokatutzaren eta aholkularitzaren, esango dut. Ba, proiektu hori eh, juridikoki aztertu ondoren aplikatu beharreko kudeak eta eredua eta leia prozedurak zehaztuko dira. Hala nola, proiektuaren garapena gauzatuko duten enpresak hautatzea. Ikerketaren arabera, eunda berrogeita zazpi milioiko kostua izango luke proiektuak. langile migrante baten laneri hotza salatu zuen pasaden asteburuan labek zarrakaztelun irurogita bi urteko txirrindulari bat harrapatu zuen autobatek iraiaren amabostean txirrindularia nortzen eta nora zijoan ezagutzera eman du lab sindikatuak Arturo Roja zen eta lanera joaten ari zen muturreko esplotazio eta prekarietatea bizi zuen sindikatuaren ustez. Landa eremuan egiten zuen lana, baina haren egoera oso ez egonkorra izan da, udan bakarrik lau kontratu izan zituen. Lab sindikatuak lortu ditu datuak, baina horien atzean itzalasko daude la oartarazi dute. Bueno, ba, baldintza txarretan bizi zen, eta fijaroletik kaparrosera, hogeita mar kilometro egiten zituen bizikletaz lanera joateko. Goizeko ibilbidearen zati bat ilunpean egin behar izaten zuen, bere burua arriskuan jarriz, ala goizeko zazpiak amar gutxitan, gertatu zen ez beharra. Lan ikuskaritzaren aurrean egindu salaketa sindikatuak argitu gabeko galderen erantzunak e, eskatzeko. Ba, lan ikuskaritzak eta Nafarroko gobernuak egoera horiek ez emateko neurriak arditzaten eskatu du sindikatu abertzaleak. Eratzen gara hemen, iraiaren amabostean, sarrakastelun egondako istripu baten gatik, istripu horretan, e, migrante langile bat, irurogeita bi urtekoa hilda gertatu zen. E, lehenengo esan behar duguna da da, e, naiz eta trafiko istripu bezala konsideratzea, legeak diola, initirin ere diren istripuak, hau da, lanetik etxera, etxera lanetik soa zenean, lan istripuak direla eta horrela ikertu behar direla ere. E, eta bestetik hainbat itzala daudela kasunen atzean, esaterako, E, langilaren kontratua, askeren kontratuan jartzen du kaparroson zela lan zentrua bera bizitzen Figarolen, arraro samar bada, hogeita mar kilometro horiek txirrindula egitea goizeko zeietan, Bestetik ere gizarte ger, e, segurantzan agertzen da amabian bukatu zitzaiola kontratua, eta ondoren, ez dakigu noiz, lusatu zitzaiola kontratua amabost arte, zehazki hilzen egun arte. Eta gainera jakin izan dugu, pertsona hau, Ego Amerikakoa zela beste talde batekin, bizi zirela, e, han mendialdean e, txabola batean oso baldintza txarretan. Horregatik gatoz e, lan ikuskaritzara gaur, hainbat galderak botatzera, jakitek, jakin behar dugu non zegoen lanean, ze kontratu mota zuen, zegoeran zegoen, norazi joan, edota enpresa horretan prebentzio neurriak e, hartuak dauden, ez? Argi duguna da zalantzak argitzeko eta ardurak exigitzeko ikerketa bat egin behar duela lan ikuskaritzak, duela bi urte ja salatua genuen landa eremuan esplotazio eta prekarietate e, egoera ugari badaude, baina oraindik ere ez lan ikuskaritzaz Nafarroako gobernuak ez dute inolako neurririk hartu, eta horregatik kontzentratzen gara gaur hemen, bereziki egoera arraro hau salatzeko eta ikerketa exigitzeko egitea jala. Ba, klima sostap ez margoketan handia egindu mugituk klimaren aldeko mundu greba egunari hasiera emateko. Klimaren aldeko mundu grebaren egunaren goizaldean, atxetearen aurkako desobedientzia aldarrikatzen duen mugitu e, mugimenduak ekintza baten bidez deialiari bere ekarpena egin nahi izan dio. Ekintza honen bitartez, HTA jasaten ari den krisi ekologiko orokorrean gehien sakontzen duen azpiegitura dela salatu dute, klima sostab ez zioen dimentsio handiko margoketa eginez barainain eta etxabakoitz artean HTak isuritako gasek berotegi eragina dute eta aldaketa klimatikoa areagautzen dutela azpimarratu nahi izan dute azpiegitura honi askotan profil berdea ez eztatzeko. Batzuek kontrakoa badiote ere HTA ez deinolaz ere ekologikoa izan ere, ba eguratxan gehiago berotzen du eta hainbat arraizoi eman dituzte. Azteko, bioanistasuna gordetzen eta CO2 isurketak irenzten zituzten eundaka hektarea baso eta baiara desagerrarazi ditu. Ibilaldian zehar, plataformak, pistek eta tunelek ba behar duten porlan kopuru itzela ekoizteko erabili den makinaria erraldoiak CO2 isuri adu ah, etengabe. Hormigoiaren osagaiak diren harriak eta burnia lortzeko eta garraiatzeko ere tonaka CO2 isuri da, esan du mugituk. Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokan eroritakoak gogoratu independentziaren alde segitzeko deia egin du sortu kasteleneko egunez eh, duela berrogeita sei urte etako txiki eta ota egi eta frapeko beste hiru kide afusilatu zituzten frankistek eta urtero legez gertakari horiek gogoratzeko eta Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokan eroritako guztiak oroitzeko kitaldi eta mobilizazio baugari egin ziren Euskal Herrian. Iruñean, ba, iruñeko manifestazioa ere e, ba, bueno, e, jende txua izan zen eta ba, bueno, e, aldarri nagusiak jarraian entzungo dituzue. Gaur, errogeita zei urte betetzen dira, txiki, otaegi eta frapeko hiru militante afusilatu zituztela. Euskal Herriaren askatasunaren alde aritu direnen oroimenerako eguna da ezkerreko independentismoaren zat. Eta guk, txiki eta ota egiren eta gure herriaren askatasunaren alde eroritako hainbat borrokalariren Euskal Herriak eta haien borrokak bizirik jarraitzen duela aldarrikatu nahi dugu. Baina argi gera dadila, eskuak zuritu nahiean, eskera bertzaleari, bain eta berriz, autokritika eskatuz goretiz egitasmo politikoa gaitzetzi eta bastertzea bilatzen dutenen azpikeria ez dugu onartuko. Ez desatela gatazkaren, gatazkaren izaera politikoa ukatu beren ardurak eskutatzeko, eskerreko independentismoa kriminalitzatzeko eta Euskal, eta Euskal Herriari funtzeskoa zaizkion eskubideak ukatzeko. Inoiz, baino argiago dago, gure herriak ez duela etorkizunik Espainia eta Frantziaren mendean. Beraien izaerak eta jarrerak ezin argiago erakusten digute, askapen nazionala eta soziala premiazkoak ditugula. Euskal Errepublika, berdinen artekoa, diskriminazio hori gabe, hori da guk nahi duguna. Hori da gure helburua. Leloak dio, herriak soilik aska dezake herria, baina horretarako herriak bere buru antolatu behar du. Jarrai dezagun horretan beraz, borrokatzen, irabazten, erortzen, jaikitzen, borrokatzen, irabazten, erortzen, jaikitzen, eta bete aurrera ginez, aurrera ginez, aurrera ginez, Euskal Herri independiente, sozialista, feminista, eta Euskal Duna lortu arte, hon Euskal Herria eskatuta! Hon Euskal Herria sozialista eta feminista! Volkswagen Taigo autoberriaren ekoizpena abiatu dute landabenen Europa osorako esklusiban. Volkswagen Nafarrako presidente Markus Haptek eh, esan du hirugarren eredu horrek fabrikaren etorkizunerako bermea dela. Nafarroko Volkswagenek eh, Taigo ibilgailu berria sarea seriean ekoizteari ekingo dio gaur. Europa osoan salduko da eta landabenen soilik ekoitzi. Maria Txibite lehendakariak, Mikel Irujo garapen ekonomikorako kontseilariak eta Alfredo Morales, enpresa batzordeko presidenteak parte hartu dute lantegian, ekoizpenaren hasieraren karietara egindako ekitaldi berezian. Haien, bueno ba, aurrean, Volkswagen Nafarroko presidente, Markus Haptek, eredu berri horrek lantegiaren etorkizunerako duen garrantzia azpimarratu du. Volkswagen Navarra Volkswagen taldearen erreferentziazko lantegietako bat da eredu berri honen etorrerak langileria egiten ari den lanbikaina berresten du eta etorkizunerako bermea da FABRIKAREN adierazi du Haptek. Bueno, goizpeen lerroak egokitzeko azken hilabetetan egindako ahalegina azpimarratu du zuzendaria, zuzendariak, fabrikaren eraginkortasuna eta produktibitatea mantentzea lortu dugu hirugarren eredu hori, bagaur egun poloa eta t-cross lotzen diren lineetan integratuz azpimarratu du. Taigo berriarekin Volkswagenen Nafarroko fabrikak historian lehen aldiz hiru modelo ekoiztiko ditu aldi berean, konpainiak ohar batean azaldu duenez. Zehazki, landabengo lantegiak mila bederatzireun eta laurogita lautik ekoizten du poloa, hogeita mala urte zetengabe modelo hau ekoizten aritu ondoren, 2000 eta emesortziko abenduan Volkswagen Navarrak T-Cross iriko sub baten ba, ekoizpena bere gain hartu zuen, orain, e, lantegiaren historian mugarri den hirugarren modelo Eh, horren e, etorrera hartuko du lantegiak. Pentsio publikoak oinarrizko eskubide gisa blindatzea eskatu eskatuko diete pentsionistek Europar batasunari. Astelenean Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua estatu espainiarran hainbat pentsiodun elkartekin batera Bruselara abiatu ziren, Bruselan Europako hainbat parlamentari talderekin eta enplegu eta gizarte politikako batzordenen ordezkaritza batekin bilduko dira pentsio sistema publiko eta duin bat aldarrikatzeko bitartean, pentsiodunek mobilizazio berri bat egindute dute Iruinean bueno, ba, oiko duten astelenero bezala. Gaur, aterako dire Bilbotik, aterako da Ratzaldeko bostetan, aterako da bidai bat Bruselasa. E, Horre, hango parlamentariok initza ingo dute, pospizka bat, pensioen egoera, e, mengo, pensioen egoera buruz eta hori. hemen orokorrean eh, ikusten ari gara gauzak ez direla konbontze baizik eta okertzen ari direla, ze toleko patoren inguruan eta hori eh, murrizketa besterik ez dago, e, eh, pensioak oso bajoa daude, e, gehien bat emakume sufritzen dugu pensio bajuna, eta, eta hori horren alde borrokatu behar dugu. Orduan badugu denborarako badugu borroka itxeko hori. Orduan e, animatuko nuke guztiei, pues astelenetan etortzea onara baina ez da guretzat bakarri baizik eta gero gaz, ja, gazte jendentzat ere. Ze gazte jendea e, eh, gelitzen ari da lan gabe dago, oraindik ze, klaro, gero eta e, berandugo jubilatu behar da, orduan horren arabera jendeak gazteek ez dute lanik, eta haientzako ere gero pentsio batzuk izango dituzte ba, oso kezkagarria. Egi goanen eh, Espainiak sutan kantu honen ostean kirolen txanda da antxetatik e, eh, Nafarroaren saio honetan. estatuta sadar euneko eunera itzuidiko da larun batetik aurrera. Erabakia hau batez hartu du osasuneko lurralde arteko kontseiluak. Futbol estadiotako edukiera euneko eunera zabaltzen da eta saskibaloiko kantxetan berriz euneko larogeita, bueno, e, euneko larogeira nio bete daiteke, bueno, ba, saskibaloiko kantxa. Erabakia aste azken goizean aho batez hartu du ba, lurralde arteko osasun kontseiluak neurria berria Aostiral ba, honetan, gaur bertan, sartuko da indarrean 2008ko martxoaren sortzitik osasunak ez zuen bere estadioa osoa erabiltzeko aukerarik. Ordutik gauza asko gertatu dira, besteak beste gorritxoen zeraia asko handiagoa da orain, aurreko denboraldian egin, eginiko erreforma integralaren ostean. Horren bestez osasunak zosketa kalde batera utzi al izango ditu eta zeinbazki desar daitekeen erabakitzeko, ba edozein e, triki mailu erabili dituztenak, ba larun batetik aurrera gorritasun guztian, gorritxo guztiak Raio Jaenoren aurkako partiduan egon ahal izango dute. Hori, ordubietatik aurrera izango da igandean. Bueno, e, osasunaren emakumezkoen taldeak e, lehen mailatik jaitsi berri den deportibo jasoko dutasoaren neurketa ama bietan eguerdian izango da eta igoera esku, eskuratzeko bi talde favoritoren arteko leia izango da. E? Lehen mailako partiduan bakutsua kutsua duen norgeiagoka izango da. Tudelano zigarren jardunaldian denboraldi honetako lehen puntuak batzen saiatuko da, lehenengo federazio mailako arrobiko talde honenetarikoa jasoko du herriberako taldeak, Ude Logroñe siru eta bat garaitzetik datorren Bilbao Atletik erronka zaia izango dute, puntuen karteltxoak estreinatzeko norgeiagoka igandean ama bietan izango da. bigarren federazio mailan aritzen diren Nafar taldek, honako neurketa hauek jokatuko dituzte, Izarra Tropezon, Mutilbera Laredo, Nafarroa Begietxoko Arenas, Gernika Ade San Juan, Kaion Ardoi eta Nasara Peña Sport. eskubaloian, anaitasunak denboraldiko lehen garaipena eta puntuak batzeko aukera paregabea izango du, larun batean eh, sortzietan anaitasunak iroldigian, Bidasoa, kuenka eta granoiersen aurka talde handien aurka galdu eta gero goimaiara igoberria den, balonmano torrela begaren aurka ariko da talde iruindarra. Lehiak horrak izan dira orain arte, eta horrek puntuak ekarriko dizkiela, gaineratu zuen, Carlos Txokarro kapitainak. emakumezkoen taldei dago kienez, elbetian aitasunak jardunaldi honetan, denboraldiko lehen garaipena eskuratzen saiatuko da, Uni Atlantiko Unikaja Banko taldearen aurka. Anaitasunak iroldegian, larun batean eh, lauter ditan izango da neurketa hori lagunak ere etxean jokatuko du, ermuko errota berri taldearen aurka, larun batean zazpitan, eta liderra den gurpea beti ona, bueno ba, aiala zarautzen aurkako neurketara urriaren amarrera atzeratu da. Pilotan, kaiolak irekiko du ikasturtea, jokin altuna da lauterdiko txapela irabazteko favorito nagusia, eta, bueno, ba, bizkaia pilotalekuan aurkeztu zen, eh? finalaren egoitzan azarbaren amalauan. Bueno, ba, e, eta hogei eta hogeita bat denboraldia igandean amaitu zen, San Mateoko finala jokatuta, eta bi egun geroago, bueno, ba, ma, eh, maiabian hasiko den lauterdiko, e, lauterdikoa aurkeztu zen Bilbon. Oiko formatura itzultzea izango da berritasun nagusietako bat, partia guztiak ez dira hilala bizikoak izango, finala ordenetako ligaxka itzuliko da, bizitza berezia izango da talde eta lauselkantu entzat, eta akats tarte txiki bat izango dute, Bueno, ba, jokatuko oso azkar, eh? jokatuko den txapelketa batean. Finala, zaroren amalauean izango baita Bizkaia pilotalekuan. Aitor Elordi, Daniel Elezkano, Mikel Urrutiko etxea, Iñaki Artola, Unai Laso, Jonander Peña, Viktor Esteban, Peio Etxebarria Jokin Altuna, Eri Jaka, Joseba Eskurdia eta Oñatz Bengotxea pilotariak hariko dira leia. Aizea probestu ezazue, beburu, Jo ja gara, tuar biak, zorbiak, saioari amaiera emateko Oita bost minutu gertatzen zaizkigu Horendik, ba, ostiralero bezala Maia muruagak eh, kulturan murgilduko gaitu, eh, gaurkoan Planeten lerroa izeneko diska plazaratu berri duen Papako Etxebers musikari eta kantari basen afartarraren inguruan hariko gara, bere bakarkako bigarren lanaz, interesakutuko gara. Arrera, aurrera, eh, maila maia muruaga. Paco Etxeberzek plazadatu duen bigarren bakarkako lanaz mintzatuko gara orain, orain dela hiru urte denbora izeneko diska plazaratu zuen, orain planeten lerroa izenburuarekin sinatu baitu bere bigarren lana. Honi buruz mintzatuko gara, Paco Etxeberz bera du, baitu gurekin kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer ongi? Ongi, <laughs> mi esker. Bai. E, soinu teknikaria zara ofizioz? Bai. E, eta musika taldetan ere aritutakoa, edo aritzen zara? Ari nintzen ba, orain ez dut talderik, garaian eh, jo dut eh, bizpairu taldetan bai. E, eta e, irakurri danez urteak ere daramatzazu bakarkako musika lantzen hori aspaldikoa baituzu, ezta naizta zure lehen lana orain dela iru urte kaleratu. Bai, duela hiru urte lehen diska bakarka ateratu nuen, me, aspalditik eh, ari niz bakarka ere, ene aldean. Eh, taldeetan ari nintzeraik ere parareroan ari nintzen uh, bakarka piskat. E, eh, zergatik, behar bat irantzuteko? Uh, bai, uh, behar, behar zen, <laughs> behar zen beharra kantu horiek uh, diender uh, entzun arazteko. Benituen ba, uh, kantuak aspalditik eta beharra zen uh, diender entzun Gitarra izan duzu beti bide lagun? Bai, hori gia, bai. E, beti ze e, goi uh, e, tipian izela iberatzietan, kasi nuen gitarra eta, eta beti segitu duz gitarrarekin ba. Eta oraingoan ere, e, folk erritmopean amalau kanto, amalau pieza sortu dituzu, esango dugu horietako lau instrumentalak direla, e, lau ingelesez kantatuak eta sei euskaraz em, kontaiguzu pixkat nola iritsi zaren planeten lerro ontara? Be, eh, ez dakit, joan den duela urte bat erdi asintzen uh, eh, diska behi horren eh, proiektua. Eta asintzeraik uh, proiektua, segidan atseman nuen uh, titulua. Ez dakit nola intu, intuizio bat ukan nuen, nahi nuela deitu uh, planeten lehoa. Uh, behar ba ere Hene adinaren gatik, berrogei eh, urte urtera joeten eta hene biziaren erdia bani bazen, be, eh, bizi berri bat, ere, eh, sentitzen duen bizi berri bat asiko uh, nizara berrogei goiti. Eta idei hori ukan dut, praenten lehoa, eta hori ukan eta gero, jakin dut, 2000 <laughs> eta hogeian izanen dira egiazki planeten uh, katze bat, ez dakit ez dakit zer diren planetak, me, sortzi egun uh, urte guziz gertatzen dena, eta pila urten uh, gertatzen da. Kasualitatea. Ba. When you rode a long time ago He gave up when everything was dark Breathing soft, feeding him cry and Lord is just away. And rather Bizitzari buruz eh, kantatu nahi izan duzu, bizitzari buruzko kantuak dira bildu dituzunak, gehienak. Bizitzari buru ez ez dakit, baina eh, egia da uh, kantu horiek aipatzen utera pixkat uh, eh, piste bat edo edo zerbait berriz hasten dena zerotik, eh? ba, bizi berri bat edo bizi molde berri bat. Kuriosidadez, eh, Euskaraz eh, kantaturiko lau pieza aurkitu izango ditugu, baina ingelesez ere mm, ari zara zergatik eh, auto hau? Eh, be, aire aire gif, gitarako riff hori eh, heldu eh, el, zauteraik. Eh, kantua ere, fea, hau txarekin aire bat elzu zaut eta batzutan heldu zaut eh, euskaraz eta batzutan inglesez. Ez dakit bat ere zergatik inglesez heldu den batzutan. Hori inkonsienta da. Ingelesezko kantu horietan zer kontatzen diguzu? Bada ire bat adibidez eh, The Trip kondatzen du uh, Barcelonatik uh, egin genuen bidai bat, uh, jo genuen Pako Tamarredak taldean, uh, taldearekin Barcelonan, eta um, itzultzean uh, jaukan genuen uh, eta Lepoan, eta uh, sentsazio hori kondatzen du. Mm -hmm. Ka pixkat hori. Chartier. <laughs> I can hear in your voice the sin you say, and I traveled the world until human brain. And I knew that my freedom was so far away, and I'm rolling alone until you say, I can choose in my mind my broken ways, and I'm falling inside Ba, horra, eh, entzunari izango dugun eh, piezetariko bat, eh, kolaborazioak ere izan dituzu, kantuetan? Bai, bada bateria bikantutan, eh, xaxa, ga, garaziko, gure garaziko xaxa, bako tamari derren ere baterian ari zena. Um, bada Xavier Txuberri ahabitan, bada eh, Eroji eh, koruetan eta banjoan, Hala, eta basuan ere eh, izan, <laughs> izan behar zer eh, san, uh, eh, uh, arroz, arrozoak ukan ditugu eta azken finean bere basua prestatu da, eta nik egin dut basua. Kantu batekin bururatzea askatuko banizuke, zein hautatuko zenuke, Pako? Uh, kuskua. Kuskua, zergatik? gatik? ama jeperen uh, itzen gatik, bizkimaiti baititut uh, itzoriek. Baina baskarek asko bai, mil esker Agoltzeari kuskoa erantzi Zuringoa gogingoaren estalgi mi sa Bueno, ba, kulturarekin jarraituz, lehenengo ziruñerrian da gure zirkua, aste hasieran hasi ziren muntatzen karpa antxoainen eta dagoeneko hainbat saio egin dituzte. la urte daramatza, e, gure zirkuak Euskal Herriko hainbat tokitan irri eginarazte, baina Saiatu direnarren Iruinerrian egoteko aukerarik ez du izan orain arte. 15 emanaldi aurreikusita zituzten, ba eta sarrerak bere berehala saldu zirela ikusirik 15 saio gehiago iragarri dituzte hogeita mar egingo dituzte guztira. 2019ko urrian izan zen gure zirkua azken aldiz Nafarroan, apirilean hasi zuen, aurtengo bira gure zirkuak, karpa berri batean, baina betiko magia eskaintzera iritsi dira Naforrako antxoainera. Iker Galartzarekin gure zirkoan parte hartzen duen akor, aktoretako batekin honen inguruan hitzegin genuen e, edo egin zuten hobe esan da Euskal Herria irratiko kideek eta honako adierazpen hauek e, utzi zituen. Ez, horrein ez, ez, eta Nafarroan izan gara, bai, bai, elizundon, e, ezean, e, leitzean, bai, urdienen, eta, bueno, ba, bueno puntu diferentetan, eta ba, eskuale diferenteak ere ikutxe gustatzen zaigu, eta irin herri da, ba, ia, ia egon ginen, duela ba, pandemia aurretik, ba, koronavirusan aurretik, etortzeko eta, baina gero alaxe, zintzili geratu zen guztia, ia zitzen posible izan, eta, e, bera, ba, aurten ja gauzako bat daudela, ba, eta, eta hemen txara, bai, bai, ba, ikusita, ba, jende gogotxu hola, eta, bueno, pues, beti egiten dugu, eh, ba, ba pare bat aste, edo, edo iru gehienera, ba, ba iragarri, baina ba espada, ba, ugaletxarekin ere itxein genuen, eta esan genuen, ba, ez zuk gauzako zondo badoaz, ba, imena izango duke, beste aste pare bat hemen geratzeko, ba, eta arazorik ez, esan ziguten, beraz, ba, alaxe ingen duen, ikusi pixka bat, ba, jendearen zet, ikusitakoan, ba, ba, hoxe, jendeako gotxu daola, eta, eta zirko gozez, eta, bueno, ba, ba, ba, gure zirkoa ba, irinerdira etorri delako pozik, ba, ba, bida, ba, beste bi egiteko, ba, ez dago iningo arazerik. Hala ere, esan behar dut hemen takilean, matemate galdetzen badu, ba, gordetzen ditugula, emanaldiko, ba, ez da gito oita bosarrera, gordeta izaten ditugu, ba, bertakoa gerritarrak, eta, ba, bar, ba, egon izerrakit, ba, kuadrean zazpi direla, eta haizu zortzigarren bat animatu zeigu, eta beti pada espada, ba, ba, dena, dena ez dugu internetez saltzen. Bueno, ba, nik uste te... Ba, oro denetik dagoela hemen, ba, ba zirko baten ikusi daitezken, o gare baten ikusi zitzezken, ba, ba numero, ba, ba klasiko, klasiko zarrak, ez, ba, ba, malabaristak, e, eh, akrobatak, ekilibristak, e, trapezistak, eh, mago bat ere badugu, e, pailasoak, eta, eta, eta, eta, musika, ez, hori ba, bueno, jaginan zirko batean, ba, hori auki daitekela. Nik uste, ba, gu, be, gara, gure, gure, ba, nortasuna pixka bat, e, nortasunetik egiten hau guztia, e, personalidade askorekin, e, gure hizkuntzan, e, gure musikarekin eta eta bueno ba ba hortze da ez e, ba, ba jartzen dugu bihotza jartzen dugu e, goxotasuna e, jartzen dugu eta bueno saiatzen gara eta eta pasio biz bizitzen ari gara ba, ba, ba moment, momentu hauek eta bat zirko gure zirkoarekin hasi ginenetik ba, ba esperientzia guztia eta pasio hori nik uste den ba, ba, bueno, ba, transmititzen ari garela era batean edo bestean eta publikora ba, iristen dela eta eta bueno, ba, kontagiatzen dela pozori eta eta bueno, ba, oso topikoa da esatea ez zirkoaren eh, magia hori baina bai egia da ba, hemen dik, bueno, jende da eta ez eski magikoa da bueno, pues, bai ez da Thank ondo deskribatu du Iker gure zirkuan, ba, ba, bueno, sortzen den magia, eh. Uda honetan antzerki aroak lau antzeslan aurkeztuko ditu gazte eta helduentzat emanaldiak Nafarrako antzerki eskolan izango dira asteazkenetan, iraiaren hogeita bederatzean, urriaren hogeian, urriaren 20 eta azaroaren amarrean eta hogeita lauan. Eh? Udazken honetan antzerki aroaren beste edizio bat iritsiko da eta lau antzez lan eskainiko ditu. Zeinek izpide izan, eh, izango baitituzte bikote harreman mota ezberdinak, harreman pertsonalak, nortasuna, Eta pertsona batzuk adin jakin batera iristean ba, pairatzen duten krisia. Gazte eta helduei zuzendutako antzerki ziklo hau Iruñeko udala kantolatu du Nafarroko antzerki eskolarekin eta e, Nafarroko gobernuarekin elkarlanean. Zikloa datorren iraiaren hogeita bederatzean, asteazkenarekin hasiko hasiko da, bueno, ba, edo hasi zen, hobeto esan da, datora, ira, pasaden iraiaren hogeita bederatzean hasi zen, e, asut arte dramaren emanaldiarekin zeinek amua taularatu, taularatuko baitute eta urriaren hogeian jarraituko du kopaz kopa obrarekin, ados teatroaren eskutik. Azaroaren amarrean, asteazkenarekin, andonei mutiloaren txanda izango da, esnatu naiz, obrarekin, amaitzeko, miren gaztainaga eta eneko sagardo izango dira, harriaga antzokiaren maitasunaren itxiera, ekoizpenaren protagonistak, azaroaren hogeita lauan. Emanaldi guztiak Nafarrako Antzerki Eskolan izango dira, zazpietan sarrerak Nafarrako Antzerki Eskolaren webgunean edo txarteldegian eros daitezke eta sortzi euroan edukiera eta segurtasun neurriak unean uneko araudiarekin bat ezarriko dira informazio eta eh, informazio osoa kontsultatu daiteke programaren webunean hiru pamplona eskultura Eta bukatzeko bira Nafarroa bar nazikloaren barruan Agoanek eh, kontzertua eskainiko du bihar zortzietan atarrabiako kulturetxean. Agoan rock musika taldea iruñeko sei gazteko satzeute, aritz ezker galek, eta Asier Perez Gil, biak Nafarroko Unibertsitate Publikoan arreuzkuntzako maisuak direnak, Efren la Casa, Aritz Martin Girona, Iker Toiar Ugarte eta Oier Balda Bidaurre. Pasaden urtean, ba, 2008an bizitzeko beldurra, eh, lehen singela argitaratu zuten, videoklip formatuan, YouTubeen eta gainerako plataforma digitalean. Agoan taldea dago eskuragarri eta dagoeneko eskuragarri dute lehen CDA. Tira, e, eh, hause izan da guztia gaurkoz, segituan berriro ere zuekin izango naiz, kantua batekin utziko zaituztet, bueno, e, saioan zehar entzun duzuen bezala, agoanen saio ba, eh, kantu batekin. Utziko zaituztet, baina jarraian, koldo nausia, lankideak, buletin gitzako iparro ratza, saio egingo du eta ostean, ba, ordubiak eta amarretan, jampi erekin batera, badakizue zer, zer dagoen, eh? Bida, be, eskualdeko kirolaren, txokoa izango dugu izpide datorren datorren eh, orduan, eh? Beraz, bueno, e, laster arte esango dizuet, ez dizuet oraindik eh, gusti zagurtuko, nola ez saio osoan bezala, ba, ba bueno, agoanen e, kantu batekin utziko zaituztet. Ondo izan eta gero arte. maite ez dira hortxoa Ez egin negar eta izan hausa Bilatu otor lekoa Sabai azkia Aita txobet it com a terra.